Antroji kronikų knyga, 15 skyrius. Dievo dvasia nužengė ant Odedo sūnaus Azarijo. Jis išėjo pasitikti Asos ir jam tarė, karaliau Asa, visas judai ir benjaminai, paklausykite manęs. Viešpats yra su jumis, kai jūs esate su juo, ir jei jo ieškosite, rasite jį, bet jei jį apleisite, jis apleis jūs. Ilgą laiką Izraelis gyveno be tikro dievo, be pamokančio kunigo ir be įstatymo. Bet kai jie savo varge atsigrėžė į viešpatį, Izraelio dievą, ir ieškojo jo, jis leidosi jų surandamas anais laikais nebuvo saugu įeinančiam ir išeinančiam, nes didelis sumišimas visose šalise vargino gyventojus. Tauta naikino tautą ir miestas miestą, nes Dievas vargino juos įvairiomis negandomis. O jūs būkite stiprus ir te nepailsta jūsų rankos. Jums bus atlyginta už jūsų darbus. Asa išgirdęs šituos pranašystės žodžius įsidrasino ir pašalino pasibiaurėtinus stabus iš Judo ir Benjamino krašto ir iš miestų, kuriuos jis paėmė Efraimo aukštumose. Jis atnaujino viešpaties aukurą prie viešpaties šventyklos. Jis surinko visus Judo ir Benjamino gyventojus bei ateivius kurie apsigyveno pas juos iš Efraimo, Manaso ir Simeono. Daugelis iš Izraelio perbėgo pas Asą, pamatė, kad viešpats, jo dievas, yra su juo. Jie susirinko į Jeruzalę 15 Asos karaliavimo metais, trečią mėnesį, tą dieną jie aukojo viešpačiui iš paimto grobio 700 jaučių ir 7000 avių. Jie sudarė sandorą, kad ieškos viešpaties, savo tėvų dievo, visą širdimi ir visą sielą. Kas neieškos viešpaties, Izraelio dievo, bus baudžiamas mirtimi, nesvarbu, ar jis mažas ar didelis ar vyras, ar moteris. Jie prisiekė viešpačiui garsiu balsu, su šauksmais, aidint trimitams ir ragams. Visas judas džiaugiasi priesaika, nes jie prisiekė visą širdimi ir uoliai jo ieškojo, ir jis leidosi jūsų randamas. Viešpats jiems suteikė ramybę iš visų pusių. Karalius Asa net savo motiną Maką pašalino iš karalienės vietos, nes ji buvo padariusi stabą giraitėje. Asa sukapojo tą stabą ir sutrupinės sudegino Kidronos lėnyje. Bet aukštumos nebuvo sunaikintos Izraelyje, tačiau Aso širdis buvo tobula per visas jo dienas Jis atnešė į Dievo namus savo tėvo ir savo paskirtas dovanas – sidabrą, auksą ir indus. Karo nebuvo iki 35 Asos karaliavimo metų.